en, eh, entzuleok e, eh, endikanaz, Metal Fabrikako Da, e, nahi dut zuete, mon, ongi torri ze, sortxigarren denbola aldi zera. Zeran, zeran. Gabon mutiek, gabon, Apurat, erdi makaio bat, zazi gara, eh? Makaio metal. Bueno, azteko jenti bat da oso postekure, eh? Temporada barri batei olako asiera bat emoteko, bai, bai, bai, postekure gitxi, ez da gitxi ondo gazda. Eta bueno, zer, nondik hasiko gara, edo zer? Txikito, orkestu apur bat, eh, kontu zure... Pilo, kontu pilo botako gulta, eta guz, bat ikusi guzenak. Ikusiko guzenak. E, Bilo gulderren kontu batzuko bat, eko kontetako. Eta nire gotik ez da. Moi salsa rosa, tío. Moi salsa rosa. Txikito, eh, txaman, parkat. Alain, normalien mikroa... Bai. Ba, ez da, behintzen Biztu enbide. Bai. Osa da, hori pestainatxu egoran. Zendio, beste honen ipini zelan da? Fon barik, fon barik, bizu, no. Beran honen Fon, fon barik, no. Ba bueno, kontu barripillo bat egaz gato, zurrengo metafabrikan dutxu bat, behar horra formi hartzen. Oh yeah! Ba gau karteltxu! Ba, bai. ba gau karteltxu! Zurrengo aztien, da irugarren taldi eta kartelo azatuko dugu. Oida, azte azken dugu kartel... Potoloa! Duko da gure guna! Norri zengo bat, Bai, bai. Aurton, e, eh, ba, bueno, a, eh, gauza desberdin gaitik e, eh, lekueken aurreko azte buruen izango da, arrazoi desberdin Bueno, e, saldu galtu guz, eh? Ba, e, guztu zuler garri zediaz, azken jene kriston eh, pelotazoa gauz de Bilbon. Eta azken jene badakigu estenia zelan dauen, ja sortzi urte berton, este zema festival, eta badakigu zelan dauen. Bai, ba, hori, azken jene, o gure humiltasunetik, ez? Ezin dugu... holako, festivalak asko ditu. Da. da ba, bueno, guri ba... diber gora edo bera, baina azkenien e, taldientzako eta e, e, teknikoak eta ona laguntzen datorren ba minimo batzuk babestu behar dugu eta bai. bueno, da seguruena, GV ba, espada batera, horretan fetxetan, mm, beste da. joango gara. Bai, eta bestela barikuen, eta bestela barikuen kera aurreratuko dugu. Igual, wow. Eh, DJ Welderren eh, pintxa da barri bat egu. <laughs> Dau, que se sal. Eh. Bai, bai, urti, urti energiz da. Azkenemos, resuti deitzutzeien, eta ezetz, esan balen tipoak, Eh, ez dara goz minutu, bez da. Kondizin joi gano gazta zen lako. Promoa zikeratik enbidea. DJ-ak musikoak dira baita. DJ eh, bai. metaleroak musikoak dira baita. Errespetatu hori. Eh, <laughs> ba hori, bain txartu ez dugu egiten, errepikatzen dugu nien, joan garen leku guztiztara. Ba, hori, hori, hori, Txiki, DJ Welder. Eskerrak, eskerrak beti izan bera, eta hor dago bene Welder, ez da nik... Eh, bai. Benetago Welder. Akabo Welder. Bueno, tonterizek azkantze baino genti, eh, kantze baino harina oso nino luzetuko jasko pilo bat, eta non orta guantetik gure bat dugun, ba, ziberko gara temazuek sartzen. Txosko bat edo eh, tranquil. Eta, da, bizen, Welder. Ni, me cago en la leche. Bez, da gaina lanak egin barik. Gaina lanak egin barik. Lanak beti egin. barik. Wikipedia, Wikipedia funciona, sí, funciona. Ezebe prepare barik. Egi esan, egi esan, bitxu, geur, eh, hau, lanien abuela, hona espentzen, ba, se, se, se kanta, ipiniko geur, Meral Fabrican. Eta, <laughs> azkenien, egi esan, jonas apur eh, talde batera, geur, casualidades eh, kasualidades geur, asina, bueno, berriro hasi zena entzuten edo, gaur egon hasen antzuten eta biherrien ez, eh, biherrien biherrien egon az, gero. Eh, <laughs> esan egize, esan egize, esan goten biharren. Ba, imagina, klasi emoten nahen, da, taka, ni, ni musik entzuten aparte. Esto no va conmigo. Eta gaur, pingo zu. Ez, bai. Eta aukeratu gotena da, jo, ba, espaldiko partez, Ginger. Opa. Eta, bai, bai. Eta eski guapo da, tío. Festiren baten jauzte magan, ze oso gatzada. da. Gugue, eh, Ginger, festiren batean. Bai, bai, egizia da, jo. Ez daik bat ikusi baten ginger barik. Ez que, ez que dauz, dauz, dauz, geur egun dauz, konzertu guztietan, Zetak, gatibu, eh, e, ETS eta ginger. Dauz horrek bai. euskaietan etan, tio. Ja, pasada da. Ez, ez, da, bueno, aukeratu duten kantie nire ereineko inglesagaz, da, zez. Piz, ziztu irratia? Pizzes, edo piz, ah. piz, piz, Pis, pis, pis, Dale, Walder. zeinok? Desberdina. astune. <laughs> bai, astuna, astuna bau da Neue oitzu hautie, eh, bueno, daiku. Zen bat, ez, jola bez, hor ez. Inoz bez, gure bat guziotaz, lau bost. Bai. Bai, urto nuzta bai guziko dugu, zudan. Zaspiri hunda berrogeta ma zaspi garren bidarrez. Bai, zamerren... Bai, zamerren dauz, bai. Enaz bape hau taldien salie, baina... Oso, disko progresibo bat eta garre oso bai. oso. Abesti ona, egiz esan. Ez, aztu nago izan da? Eh, bai, oitxuten aztu bai. Bai, metal astuna nago, ba, guzti txea, ez gehi zau, ez da? Eta, bueno. Jebize, bai, aztura. <laughs> Iñaki, astuna. Hace tiempo que ah. no se nada. <laughs> Hace tiempo que no se ha ganado. Bueno, da sebi niko zuzu. Bueno, ba, neu nator, eh, dizko, barri batega, za, ongo aztele astelenien urten dana, eh, talde, euskal, bueno, Euskal Herriko talde bat ez dauena euskeraz e, abesten, baina, bueno, me, ba, neiko ospetsu ediez, e, bat ez eh, be estatu mailan da gaur nator e, el Reno Renardoko disko barrizeaz. Regreso al metal verso da Humoreekin ez atoz, eh? Bai, humore, humore bai. metal verso. Ai, joder. Ata ata en ja ah, lagune diseles, que oso gertuka dizenez. Ba, ba. Eta gana zu oso sali, eh. Bai, nire kuadria no. bebaikotaz bi bat ez dana bapen metalerue, baina Reno Renaldo en kontzertu da hien, ahi ba, religiosamente. Ba, horre diez, horre diez. Ba, Josebita. Gigatronen eh, bigarren hori, Eh? Osea, gigatronek igual galitzu zela apur bat, a ber, niru iritziz, eh? Apur bat galitzu zela a media, ez? A media bai, camino, da honek emontzi apur bat buelta bat, ez? honek zer iso bat, eh? Honek, bai, bueno, batez be... Musikalki, behintzet, eh, instrumentuetan, obia joaten dabe. Ah, eh, gitarra elaborau gehi zau diez. Eh, azkenen ba, bueno, ezeko esatu zuen, eh, buelta gehi emontzie, da, da bai, bueno, da... Ona, ona, ona. Abesti... Bai, lehenengo singela izen zan. Honek, ziren Valhalla eta... Bai, Valhalla da. Bai. bai. Valhalla ikusi noa mundakan... Hortik izango da, eh? hain dela hogeta piku urte. Bai, 2001, bai, bai, bai. Bai, bai, bai, Bueno, bai, bai, eh, bai, bai. Ez du jakin, horrek Bai, danak diez ganera, uste hot. Ba, ah, eh, bai, eh? Bajistiek eh? endute, segaztiena da. Bai, gana, Beste bai, nese pinin, bai. bai, eta, bai. Guardians of Metal, da, bai. Bai, heavy bai, Da, bueno, eh, lehenengo, azkenengo diskoko, ba, aztelenin urten da kaleratu dabe e, regreso al metal verso deitzen dan e, diskoa da abestixe ba lehenengo singlea ta bien da deitzen dela i.a. en un planeta subnormal hau da inteligencia artificial en un planeta subnormal eurrera eurrera egon garena komentetan, ez eh, eh? bai, da Oste, eh, guapo, karre Bai, kaso da Kaso ditu nore, tope Eh, eh bueno, ba, hori disko barri ze, ba, bueno Euren, ez da Onar Ezen komentan, eh, la eh, gu, mm, zean da Ba, imena, musiki ejartzeko Bat be, arratzaldeko saspietatik Enkoizeko saspieta arte Da, honekaz, elren el horren ardo Adibidez, eh Neure lankidiei, gehi zen guztiakona da, karo, azken dekoz, abestiz egolan oso pegadizoak, ez da? da, claro, el bogavante, da horre, eh, a ver si quiero beste, ariñako disco, o sea, beste, a besti beteko, de kie, eh, eh, deitzen itxen dana, comenme los huevos por detrás, da, mundu guztize que dugu deu, ya, claro, azkanen, dan da daki ze, bakarra, aunque sea, hori estribilloa, da. Bai, da identifikatiko gala, bai, eh? da, alderkapenak, bai, identifikatiko eta azkanen, sartzen da. Sartzen da, errez. Eta gauza bat esan gugu amen egon da nisiltasun aspaldi ez da lagon. <laughs> Eta izen da gana letri entzuteko haber nondi botako dozkoen gaur. <laughs> Bai, bai. Bueno, bueno, ba, gaur izen da, ne, bueno, a ber, lehenengo aporti ez da. Eh, ondo, aspaldi, ondo, ondo, ondo. Aspaldi ez da entzun ez oso alternatiba. Da, bueno, eh, eskertze hoto amen eh, eh, ez eh, ubekaz. Basarrera fuerte inozu, eh? Bai, bueno. bai, bai, bai, bai, bai, ondo, ondo, ondo, ondo, brutal. Bueno, ba... Chiquito, chiquito, visto, visto micro, visto micro. A ver, beste honen. Bai, venga, <laughs> eh, bani nitzako, ba, bueno, ni, ni gaur nire estilo gazasiko dut, aurrukan alrebez zinaban, oin power metal gazasiko naz, eta... Maia, eh, Oin baiengo eta, bai, seguramente zuet bai. Zuk ez. <laughs> eta... Itxaron zure txanda, mezedez. <laughs> Zurez? Ez. Ez. eta hogeita iruen eta bien eh, euren azkenengo lana, eta nitzako ba talderik infrabaloratuen etariko bat da power metalan munduen. Eh ja 28 sortzi urte daroa abese bidien, alemanak, Iron Savior, Epa. Eta euren azken diskoko izenburu ejartzen dauen... E... Infravalor dauek, ez adezu? Eh? Nitzako eh? Iron Savior, bai. Infravalor dauek? Bai, bai. nitzako... Zer? Mensatxik bai, izadez hori.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 Eh. Et ba, ez ikusete jatzu? Bai, bai. Benetan? Bai. Ugo ba, ez da txuzi gizdute. Bai, tio. Entzun, euren azkenengo lanari izena emoten dotzon e, abe, abesti hau. Bai, nabil esaten, egon urtik, eh? Osa, airon zabiar ez da segiu, jundan... Ez, ez, ba, euren azkenengo lana, niretzako, da azkenengo atariko onena onino. Eta ganea, ez disko, eh, abesti bat, disko osoa. Bai, eh. Firestar da euren azkenengo diskoa, eta disko neri izen amoten dutzen eh? Firestar, nentzungo. Zenba garren urte. Sartu txikiko. Eh? Ez que, ez que, ez que, ez asko txabiltzen gazta. Ze azkenin eh, beste oso jebiz. Talde jebizak entzitsuaz bai. txiki txiki Baina nik ja purtu ingo ja guztiz. Eta nebre deadmetalaz, no, eh? nebre deadmetalaz, no? Ondala. Wild man child. Wild Esta da, urte asko ezautu nitu zenena honek. Da, bi mili eta mairuan eh, sortutako talde bada. Eta noga zatoz? Eta analepsi binigot. Epa. Locus of Darwin. Horrek ez diese, ez da. Ez, portuguesak. Eh? Honek bai. Eh, bai, bai. honek Lisboakoak die eta bueno, gaur eh, gaur Bai, bai. Ixele. Ixele. Bai, bai, jo bien, bai. Bai. Ezin egon ba korta zela, ezta. Ez, ez, ba gitz jobila kartela ikusi belako. Ya está, ba, esto es esto es asuar rápido. Ya bueno, bai. <laughs> ba bueno, on. Niño de de metal ere pasate. Ah, ah, e, e, eh, Así que eso es de esa es de suen. O sea, es de que ¿no? Hortibas, ¿eh? Hortibas. Eta, es Death Metal, o sea, en nuestra de oso estruendo hecho en la baina vais a cuna, eta ni gustiot. Es que por venga. Ascari, con moruco. Así que venga, dale. Analepsi. Por venga, bio micro. Analepsi. Badabil. Vamos, barrule. Chowelder. Te welder sobaco. Short. Short. Ba, joe, justo... Bueno, bai, bai, bai, eh, bai. dead metal epizkat ondora beti. Joe, justo, <laughs> eh, gure alain egon da komentaten, keziz, hau mikro kanpoan egon gara berbaitzen apur bat, egon gara apur bat berbaitzen zelan, eh, dauzela taldiek gaur egun dauzela peleaten pilo bat, ez? Osea, honek, eta txikitok esan deu, hostia, orbit kulture, eta, eh? Zer deki, orbit, orbit, orbit kulture. Orbit kulture, zer deko? Orbi kulturek eh, oin be ez da datu batu Fear Factory telonietan, daru azte Magic, Head, Fear, Factory. Ez da izen bat talde telonie dauzen eta Trivium eta honepe bai telonie zen. Ez, Trivium ez, zein izen zen, Orbi gazetorri zena? ikusten, bai, egizia. Intxurre gazpan. In Inflames. Ez, egon ez. Inflames. Ah, bai, bai, bai, bai, bai, Eta gondie talde pilo bat telonietan izilizien, baina estenatoki guztiztan, religiosamente, kontzertu guztizek eh, osotu... Zatxe gaur etorri za religiosamente. Horbe. <laughs> bueno, Orbe. ba, eh... religiosamente jutun da domekatan elizara, ba... Zer da religiosamente, explikatu Gero, Horbe, eh, uki bien detaile superpolitxe ez? Eh, Samerren. Eh, Samerrez, eh, metalde izen. Ez? Metal dizen bai, dira, tabernaren baten edo lagu bai. zeu, zeden eh, biela, mertxena erregaleu peinerian guztitzen egon egon ziren. Eta... Samerre, ez. Metal eh, parkatu, eh, metal eh, Ez que Samerre me kriston detaiu kibien, bai. Metal egon ziren, nien inundazioak egon ziren, festivala suspendidu zen, justo eure jo baino egun bat harina, eure ja bertatik egoa zen, Eta ba, e, basek izen jenti atara biela kanpinetatik eta furgonetatatik eta ba, konlo puesto. Eta orduen egin bien, e, bien mertzan guztize doainik jarri bien. bapatien esan bien derrepentian, saritan irakurri noanik, gaur sortzitzerdi iztan, ez da izeta bernatan egon gara zuzeneko bat emoten. Eta erongo e, festivalera karri dugun mertzan guztize, emongo dugu agortu arte. Mhm. Eta jo bien boloa, emon bien, e, osea, emon bien kontzertue, eh, oparitu bie esan bertzan guztize, eh, eta horre detaile die, ba, nintzako talde bat handi zeitzen. Hori bai. pasadan urtien izan zen. Bai, bai. Oazke bai. oh, pasadan urtien. Bueno, pasadan urtien. Pasadan Eske pasadan urtien, Europa guztizier, bai. festival guztizek, geizenak, bai. izen dia, Uoldi egiten zen dizena. Gebri izan zela ola de calor. Ba, Hellfest bedondo Zamora, Zamoran zeta la FN Abustu izin zango da Gorra bat ez ah, eta bai, kaini ba. Eh. Bueno, gero eh. dekiz Fetxak dekiz eh, eta gero Esan berren bebai Euren diskoa publike bien Justo egune euren kontzertukoa Eta bapatien esan bien eh, Gaur arratzaldeko zeiretan Kampin gune baten egongo gara Zuek eskatzen dozuen lekuen Eta antze, eta orduen bosketa basa baldu bien mhm. Sekretoa Eta orduan inori ez errezan barik, boske e, eh, boto gehizen jaso bazen kanpingunera eh, karpatzu bet, eta negon ziren ez alieka, zerbezo batzuk edaten, musikien entzuten, diskoan entzun aldien bien, eta mhm. eta eta eta, eh. eta, horri esker, ba oin pasetik jakin abe bai, bai. martxoan hasiko dabe jira bat, bila beteko eta pirile, eta praktikamente kontzertu guztizek ez da ditzen ogeiogo eta bost, e, solaute espadekien, solaute? Bai. En el moia de San Blast? Endeko eh, eh, eh, nesti da. algara juntan. Gu Ese un bakarrik eratuko zara. Jode, ba, horrenko tal dia gero orkestra <laughs> tenia. Basen! Horrenko bai zen guena. Alternatibo. Mesedes, Iban, zerratzeko. <laughs> Bermida, bermida. Post, postero, posturio bagaz, no. Postkarko corregas, Brutus, Belgikako talde bat. Ambar urte da mhm. Eta oso melodikue... Jarko, jarko melodikue. Jarko Bueno, zukeneko gezin barrez. Danet, da, danetarik, ez? Ni zesango zepa. No, gezin barrez helfesten nengo izelako, da lanun gutxutelako. Helgest. <laughs> aguante pikot. Aguante piko zu, espera. Eh, aguanteko, aguanteko, aguanteko. Hau izango da ganera... Gero nebrik aguanta bizu, ondora. Estilo estonerra du me, horreko negon ginena gitxi. Bai, brutus. Nik uste dut dela stage bat, gizau bilibik gira nada. Dira ziru, neskira bateri zera hotxak jartzen da benada. Ba, horrek ez daitxe, pasan urtien harinakoan izen zen, errezun egon ziren, bai, brutus. Ena beren ikusi baina, bai, kartelan bintzete egon ziren. Bueno. Kartela ez dakit brutus. Ez, ez. Badu rollo alternatibu. Ez es que ez tiko supiztute brutusan. Eh? castellago, ¿está? Bai, neure, a ver, bueno, neure rollo chulo. edo… Bai. Es en yes. Si, usted yako. Sí, sí, es. Bai. Sí, chiquito. Niri, eh, es da, nire gustokoa. Ni, baina ni ni oso zabalana. Bai, bai, bai. I pagal den ese. Ba, arga bai, la ikusten dut, eh. Bai. Zabal, zabal asu zut ikusten. Arga la es. Bai, <laughs> bai, oña, aitxe da, ya papai de Agustí con su. Baina bueno, eh, bueno, Brutus, Bai. eh, bai. Baia, berri gustatzen me bai. Beran rollos por de zagas de tres da txikito, bo ikizaten da moduen. Oso, ondo dau, disco bat entzunte gero, rollo diferentie, eh, bardin dozte estilo baina dutu biot. Y muchas veces desde got lotxariko nertzeko, inti pop, o sea, bidot, entzuten dut. Bidot, eh. behar izan melodiko bat, parkatu. que a veces echa en la melankonia, indikan eh, sektorerantza, baina aldatu biarra dekot. Se zagas eta tres Bai, Jemi bai. segaz edo... Uste dut azkenengo irratza joan komente gendule, baina, oza, parkatu, eh, zezebez, oza, bakotxa gentsuten dugu, guztatiak eta listo, eta guztatzen baiatzu, eta eltzen baiatzu, listo, bai. oza, ez da... No, no, dentro de guai, eta... musika neko entzuten dugu. Iban ez lotzatu... Ez da, parkatu zen baot, parkatu eh. zateot hori zati garran. Ah, vale, vale, vale, Baina musika neko entzuten dugunok, batzuk, pueden jugar en su liga y pueden estar toda la vale. su vida jugando en su liga. Azkenien, metalari buruz gatoz ona berbetan. Bai, bueno, baya, bai, bai, bueno, fresco, fresco. Da, urteti hortik. Bai, bai, bai, a ver, kaldo, amen bos pertsona gauz da. Pero hay gente que no le hace falta salir y totalmente es, es, es. respetable ver, nik, también, Mientras que no critica a los que salimos. No, no, está claro. O sea, es, es, es, es. Nik, a ver, nik, nik, eh, hau ya nire rollo, nire vuelta personala. Baya, claro, nik, nik ona ekarteo desencantak bai diez metaleruek. O sea, es, es enau, enau, ez txarrerako ez onerako, eh? Dina bezaten, sin más, más. Hori ez dala metala. Eh? Bide bat iet. Hori ez dala metala. Ez, ez, ez, ez, ez, Kampo ez, ez, ez, da... A ver cómo sale esta. No, no, es, no. Es, es, es. Aurruko negon ginela bai honen ikuren berreta. Claro, ba, hostia, gustoak disfrutateko dau, musiki disfrutateko dau. Bizer zik ustazaz. claro, nik, nik, nik ekarte otena, o sea, nik niretzat, hona ekarte otena, da metalerue, o sea, metal fabrika baten gauzelako, izen basean irra, niretzat, eh? Irratzaio bat, eh, ba, nire ikuspuntu da, eh? eh izen basean, beste irratzaio zabalau bat, edo beste rollo bat, ba, igual ekarriko noen pako, Lucia. Ba, baina, gote esan, zure esan duzune parkatu dori hori defende dute, nagoen esaten da, ostia, guazen disfrutaten musikiegaz, ez? Mm. Horretako dago eta. Yes? Esan aban itxibi gendula da, ba, bai, estilo, zide hablar de gustos. Exactamente. Da parkatu erre, er- errepikatzen bana zen, baina ona gatoz, eh, metala e, eh, kompartitzeko, ez? Eh, azkanen metal inguru, o sea, metal ingurunien, esango neke, e, o sea, pillo, da pillo, da pillo, da hainbat eta hainbat estilo desbarren dauz ez da? Eta pillo ba- bat, eta pillo bat, ez da? Eta pillo bat, eta pillo bat, eta pillo bat, eta pillo bat, eta eh, pillo bat, eta pillo bat, eta pillo bat, eta pillo bat, eta pillo eta pillo bat, eta pillo bat, eta pillo bat, eta pillo bat, eta pillo bat, eta pillo bat, eta pillo bat, eta pillo bat, eta pillo bat, eta pillo bat, eta pillo bat, eta pillo bat, eta pillo bat, eta pillo bat, eta pillo eta pillo Eh, gustaten jaskuz bueno, ipintzen dugu. bai bai etxako gust Etxako gustaten ipintzi, eh? baina azken ipintzen dugu, amaitzen dugu ipintzen. Jo, nik saiatu nahi zapur bat, zeuzer, aspaldiko talde bat, aspaldi entzuten hemen talde bat, eh, segitu dena entzuten. Ekartie, eh, karri gusten dut, eh, dala metalerue, baina ekozen beste apur bat fusi, fusiño roio bat, ez? Osea, apur bat erdi jasagaz moduen, edo bueno, ya, zeo, 2000 garren urt, urtien edo 2000 amar garren urtien, niretzat jazeru esena, igual oin fuzino roio bat da, ez da igual hain jazerue. Baina, bueno, oso guapo dau, gogoratzena zeukine bela kamiseta bat, <laughs> e, eh, erotena bela, klaro, kaletik, da jente Baltza. Dituz, Bai, baltza zen, bai. Ah. Baina, bueno, zen, mark, oza, izena ipintxe bana neko... Ba, ez da nahi zure bizitxi, oza, kontaxun, oza, bueno, ba, zure Ba, ez, duzi da, klau, gero tenen hori kamizetik kaleti, da jente bitxu duzten raro. Eta, klau, ez que taldien izena da koprofago. <laughs> Orduen, eh, ba, gizu, zer dan, koprofago. Bai. Ba. ba Orduen, klau, claro, gente, bitxu duzten como, jude, este tío... Es que ba, nik ez da izan da. Inglese justu, justu nahi, eh? Bai, nik ez da izan eh? Aves. Ah, ya mi inglés. Explícase que me sé. Ya ves. Eh, Por favor, caca jaten de buena. De casa o del cuarto. Es con que Orduen. Eh, claro. imagina. O sea, Gaiso saude. La eh, tal die piba guste de bai, Vaya, horregas batera. Fua, edo zein lekutara, zein hinchar con camiseta <laughs> horregas. Orduen, eh, bueno, Bueno, que el Jose la Eta guai hongo san, o sea, ni gusto era joan itzen honik gusten porque son la caña. O sea, benetan la caña. Flipante de eso. O sea, nivel asko eta bueno. Dale, bueno, Welder. Caos. Suekin. Ese ese ya que nada eso. Eh, coprófago. Eh, Joder, tío. live. Ekon zun jarritxe, bueno, ma, maitxik edo, e, eh, gogaratu inozte apurbete zedia ze ataz, atazke nien da hori horrek eh, ritmo hain e, eh, zetaitzeran esan. Eh? Niri guztu dena. Niri ez. Bai, bai, bai. Be... Da. Bai, bai, bueno, ya tú usted va, ba, bueno. Bueno, Andy, segas guasoin. Eso, un solito que te. Ese es, es, es imposición yo va de onda. ¿Ah, vai? Bai, hemen ez dauen baten kandi ah, sartuko du. Porque no bai, sale bai, por ahí. Bai, bai, ah, bai. Bai, bai, bai. Ez dozen. Bai, eskatu dos no puede ser. Bai, se. Eh, chao, chao, chao. Exilia Vascora. La Deichi esta. Le lengua bestiz eskatu Facebookete. Borden ipinitzen eh, izan nere eh, dena. Eh, entzule bat de gogu. <laughs> Eh, hau espatu ni. Eh. Zabaldu, champana eneko. <laughs> Zabaldu. Por digo. Gabonetan ez dago nere. Bi botella, a lo loko. Bota, a lo loco. <laughs> bueno, horreko atan kaina gehiz asko, oinan naizen influentziz egaz geratu de. Eta ne, ne, ne, ne, Intxur. ne, ne, Horretako ne. etorren bisa. Eh? Hau ipintxeko etorren bisa. Marintxur Horrek ez da balitxo. Ba, entzuten badugu da gero kritika. Horrek ez da balitxo. Ne. Ne. Da, bueno, esan behar da gaur, hemen batu gazenok aparte, ba, bai beste batzuk badauzela hortik. Eta, bueno, ba, bentsate ongi etorri zati, eh? Da, berak erre eudan leko txue. Eta, bueno, abentzate dure intxur. Abentzate eh? dure intxur. Bueno, inok nahi badeu... Oin, oin, oin, Facebook egin entzuten da eskuela, eta... Facebook eh, Facebook da eskuela, eta... Facebook, inok nahi badeu anima etorten, eta... Eh, ez eres esan, sino egon begire. Bai. Gure badeu etorri. Con, convidado de piedra. Eh, nahi badeu parte hartu, ba... Gonbida pena, zea. Mm -hmm. Luzatuta, zer. Luzatuta, ah, zer. Honek mikrofonak azta itxe eh, asko entzungo baiakon, baina baina. Are gini ebaintzet. Txikitok berbakitzi itzen deu, igual berenetik bikal bienen berra. Bueno, intxur, gogoan zaitu. Osa, que aurrengo kuna mene hon eh? Bai. Zugabe ez gara. Deus. Ne, berriz, ne. Zutzu larrei eiten da belako. Vale. Da, bueno, orduen ezer. Zango eh, eh. dugu ez atalde dan, ne? Bai, bai, mesedez, eh? Geratu nahi, eskenin, eh? Inop. Hori da, ah, esan ah, vale. du balantxu. Ba, ez esan, ne, esan dana. Oblibizkariz, Lucidata. Neoblibizkariz, Australiatik. Lentizik ez da una, ez? Tienes una neoblibizkariz. Es, ebro. Vale, vale, Ba, ordua. Abestize. Sartu. Luzetxu eta, entzun da izuen. Disfrute be. Metal Fabrica. ikusi dago enjazte abezdize. Eba, nintzako brutala. Enter sikari. Bai. Eh, e, intxur. Ni bizka. Tema, ederra. Ederra eta luzia. Ederra, ederra. Ba, bueno, metale inguruen, ba, normalazta. E... Eh, Niri asko guztiak azta ba, posten. Ah, bueno, bai, uh, ah, urrengun dut betorten dan, amen, holako bai, kantaek, bai, bai. ekarteko amen egon bida. Urrengo hori, ez dago barkamenik. Osa, ya, etorri bide, urrengoan bestela ez dago abestirik. Edo Facebook. Bai, bai, bai. Hau ez da telepizio. Ah, Facebook da. Edo Facebooketik idatzi. Hau da, Facebook. Bai, Facebooketik idatzi. Ba, ez da ben, ez da, inor, entzuten, baina, bueno. Ale gintzen gara, bintzet. Ba, gure, gure fanak, entre uno y ninguno, nik uste dut urbila hau de ninguno. Por el culo te la inko. Patra de los huevos. Bai. Bueno, indica, ba. eta hurrengoak ba. zuk ekarri dozu, ezta? Bai, bueno, ba, lehen eta behin hasiko gara berbe, berbaitzen, e, zehaztion egon gara metalfabrikar, metalfabrikar rock egon gara Eh, Gaur, etorri xa. Fabrica rock. Ostia, hori bai. doble, bai, eh, doble, etiqueta, ba, eh? Ba, neu, rock. Neu du metal sartuko nabe, baina, bueno, gero Kerrizen, eurre nau. metala, metala da. Egon ginen martitzen eh, nien, Da, martitzen nien, egon ginen Bilbon, Santana. Si, eh, abazen, birien. Milane. Egon san... Egon san telonietan Hell eta Toxic Holocaust. Bai. Oso betera, no? Por, por cierto. Eta ondo egon Bai, han egon ginen txikito Davizok. Bai. Eta beste bat, bai. Hell Reaper, Traspunk, Tope. Eh, ondo beratu viene a Bietia esta. Bai, baina ne hori jaitez, eh, askorik ze... Al revés ingen un Nirige Reaper Games que ustedes tenda Suri Toxic Holocaust. Bai, el país, en oso clásico hacen mm, bai. eh esa da. Eh, eh Toxic Holocaust. Da Arek, claro, eh estáis en Barrrena Markako diez, oso Sarrak diez. Americana. Bia de Hiru Barrrena Markakoak. Hordi, mm, más o menos. Da Vermeno esango bien moduen Morules. Morules. Bai. Morules. Da, bueno, eh, zu juna, esaten, ja, eske... Eta gero abaz handiz de torri asko, jo, eh? Bai, eta gero abaz, baina, bueno... Eta <laughs> nese nuen ikusi! Nese <laughs> nuen ikusi! Es? Laino atzien, es. la atzien, kanpera joan zinen Es, laino atzien, eskute zan. Laino atzien, da, foko akaz. Kien es abaz? Eh. Abaz! Not today, maybe tomorrow. Abaz! Ba, abaz ikusi genuen, laino atzien... Esan ondo. Abai, ah, sea, abaz. Eh, abaz! Oso profesionala bihurtu jasku derrepentian, larrei, berro eta mazatzu bai, minutuko eh, kontzertue. Bai pa, praktikamente eh, publikoaz interaktue barik, bai. lehen batzutan eh, bere bizize kontetan mando, de derrepentien ez du bezer kontetan. <laughs> Bere alde hona eta alde deko. Bere irudiza aldatu nahiko dau, eta eh, titular batzuk irakurritaz, da igual bai. izen bai. leike. Espainiako biran El artista kontra el personaje. Bai. orduen, bai. el hombre kontra no, el personaje. Bai, hori da, kien se ha comido a kien. Ba, bueno, ondo gonsan. Da, no, que se te bai, dute, aparte de personaje, bai, beran lehien dide bat uste dut meritu dekola, bai, dakarren urtikin horre goten. Oinarri ba, zera. Aful. Ese bat urtekoz, ba. Asko dekoz. Eh, Asko dekoz emoteko, eta nik uste dut dela lehien bat, lehien bat ikusi gali zan dana, bai, kei hartien, Alixenten hako mi hartien. Natxe pintxurak eh, ez ikusi ez dait pintxeta jungo zan, baina bai, bueno, bat eixi bezan bai, ikusi. Danokan egon ginenok, ba, hori egon ginen danok, eh, itzaroten, ez da, ia ikusten baiakon, eh, beran, Bera egizen badan, bera, bera dara, ba, ez ezken du ikusi, ez ebez. Baina kontzertu, ondo gonsan. Esto es para que den por ahí maquillateko eta botan la maquilleta, o sea, bai, en bate Juan Jan, bai, Juan San Apurba bai. que eta so ser ikusitzagun txagun o entre las sombras. Beste tiro bajata. Bichu bai si no hizo usted ya con Geisen, ahora zara Argisa mate también. Bai, bai hori da. Argisa que tal es? Argisa que tal es? Que Eta bo, border, border Colin e, e silueti gaz. Bai. Berro eta mazortzi minutzu jo bazen, oso profesional, kontzertu oso... Bere... Nire nagozan. Ni bigarren bidera izen da ikusten dut zatena urte erdi baino gitxi bai, eta da, bizetan ondo. Nebe bizetan ikusi eta da bigarren nen, obi hau. Bai, akortan az, zaitz izan zan baten, ikusten abezen da... Ba, galdute biltzen. Ba, eskera, bai. igual gara itxarrien, ez? Bai. bai, ze, bai, ze. Horton ikusi dugu, horton, e, horton gara edarren. Azkenengo udan ikusi gendun da, bai. oso guapo, oso anbolo da. Bai. bai da, ero baten, diakurri nabe bai, Bu, arten ez hastion edo pasan hasi irakurri da, eiz, que justo berak egiten dauen musika estiloa da, Eh, erderaz jartzen zauen, eh? <laughs> Hace un estilo de música en el que ser simpático no sienta bien. O no cae bien. <laughs> Orden, yeah. no está bien visto. ya, yeah, purbat vacilanti eda, ez? Bai, orden, berak itxen dugu bai barrea purtsua bere burueri eta musika estiloan inguruen. Orden, ba horre kontra esan asko ondie eta batzuk ulertu da, ez batzuk ez da ulertu, da beste batzuk da, ba, simplemente artisti ikusten guaz. eta listo parkatu, bai. eh? Hor, igual apur bat apurtzen dot esaten gauzen Hor u, Eh, Madrien indabe, dabe, azidez podcast bat etxen, hau e, nekok ezagutuko deu, e, eh, reseñas estremaseko genti eta, azidez podcast bat etxen, holan black metaleri buruz eta apur bat, taldi, black metaleko taldi eri buruz eta apur bat eure lekuen, lekuen ipintzen barik, jo, ez da izan esan. ostia, igual ez da bien, el grupo más polémico del black metal, eta ipintzi bien apur bat, o ze, ze puntor arte dan e, eh, personajie eh, eta, eta non azten dan musikoa, ez? Bai, edo, musik, bueno, bai, musikoa edo, e, eta kuriosoa da, da atzo nintzen entzuten apur bat podcasta, hazi, hazi nintzen bakarrik, eta nintzen segidu askorik, logo ditzu nintzen egiz esan. Ez aburri bezalako, sino que ya... Bai. Sartzaran sartu. Osteguna sartu neda. Osteguna, unibertsia garaian, unibertsia garaian, ba, joten ginen ya bai, berro ya has pesado. Ey, ey, Un niño falta dot. Bai, bai, Falta su bai. Gatu Mal son tío. bueno, eh, eh, es, ba, guai, guai, guai, irudite este bastante guai, itxiote entzuteko, bueno, aldote nien, eta... Bizer? Bizer, R, Ah, R, biser R, R, R, Zer ikusten zuen? Ez, zer zer deko zuen. Bueno, endik hazi pintzen joan zara. Bai, ze azkanen eh, zuen neure, neure minutos de gloria da. zara ah. eh, <laughs> zuen? Not eh, today, maybe tomorrow. E-, egon garena berbetan, ez da, ba, hau izona, olbe eike modeko izena. E, izen oso kuriosoa. Da, bai. Esto jakin berizena. Ez dira, ez dira, ez Tu hemen gorentzisek. Ol bezeri. Bai. Total, egon garen berbetan. Berrok eta mar urte dekoz, ontsa egon azbeitzuten hemen Wikipedia. Epai. Da, ah, amaitxukot, eh? Amaitxukot. Ose, azkanin... Eh, Edo ez. Da... Bueno, ba... Abaz egazgoaz, eh, en tolos sitios kuezen abaz. Da... abestiz ekar deotena, beran lehenengo diskokoa da, 2000 eta masikoa, beran lehenengo diskoa tabana da Winter Bain e, eh, gaz, e, Vale. Abesti ze, txistien moduen ekarri zu esa, ez zeti pentsetan. Bai. Winter Bain. Pesadilla de, de, de invierno. De COVID. Bueno, itxiltena. Ba, honek dakarren zuet dela, immortal zen. Eh. Bai. bai, eh, bai. Egin izpie, da, bai. azkenin hortik aurrea, gero, beran perri ditu deuz, batzuk oso interesantiek, eta, da, bueno, abat da. Osa, bai. Zeko da. koloa zorionatzen, zorionatzen, zorionatzen, Zorionak, chiquito, txikito, zorionak, ola, bi azte que rikasko, pipo. Eh, eh, eh, eh, amateu, amateu, amateu bixer ze pasatzu. Bixer ze pasatzu. baina inbarkatzetzu. Bixer ze pasatzu. Zemate izuz, berrogeta. Zeren biden, tipo, kero eh? Berrogeta sortzi. ize. 37. Bueno, da se pasatzen, se pasatzen. A ver, se pasatzen. Bixa ser de coso. Está equipa, su te costa su ser prepara tan eh, nervioso o no. <laughs> Baina hecho si la analtzen de buen, eh, gaixe, eh. Baina, eh, baina bixa Andrei Movillos tu dana sentera, hori, hori imperdonable. Y ahí sí. Bueno, bueno. Hori de, vamos. Pelakoa, alakoa. Nik alakorik. Eh, neu zerbeza barik geratzen ari, eh. Nik, es, ez dakizu zela sekretu egoretan, ez da zuei piste zua mobilen, jo, bai, pintzen batzu, eta lehenengo ez teka hori badan, pues, eh, ze guztu nik itxe bantera itxen az. Nien horra, eh? Baina... Nien horra, eh? Baina... Gindile bazaz. Gindile eh. bazaz. Ikusitxe ze kontzertu dan, eta gindile bazaz Eta gindile horra? Bizer gazteizen. Mucho me tenéis que querer. Zose <laughs> rondoen joten zeinale. Asko, asko, isu. Ba, bai. Ah, ah, ah, asko. Erreta, a, a, a, sube Bastos, bastos er, Bastos ara. Bastos. Erretratu bat atako zuet bertan. Bueno, <laughs> eh, oinoa, eh, leak zamerren egon ginen igesko udan. <laughs> Igesko udan, bai gustu, bai gustu. Oso gustura. Bai. Igesko udan egon ginen eh, festivaltzu baten, eta gonsan talde bat lea galduin ban. Da pixar gazte xo. Egon nintzelako beste bat ikusten. Bai, zein? Enaz akorotan. <laughs> <laughs> Irrebobina. Zer ordu, itxan, ez, eh, esan ordue. Esan ordue. Arratzaldeko azikeran izen zan. Ez, eh, ba orduen. Eguzkizeko eh, gor joten man. Noctem edo... Noctem teraz, tio. Noctem edo goizalde kordu eta joan ordu bizta. Ez, ya, beha, lehenengo pasi, eh. <laughs> Egon sinien aneten da ondoan, elurrien botata itzaletan. Se kriston bero aiten zaben, hori ah, vale. Orduen barkamena dukagu, zure barkamena... Bueno, ba, 2008 en kaleratu bien azkenengo epe bat. <laughs> Between Death and Dreams epian eh, izena. Between Death and Dreams. Derien, ba, de repente, uh. Baina talien izena da Brand of Sacrifice. Bimia eta talde oso gazti da. Bimia eta zen sortu niko talde kanadien zebat da, torontokoa. Toronto entero. Eta ba, epian eri aziera moten dutzen blinded abestize jarriko dugu. Eta neko adi, eh? Ba, seguru toronto dugu adizela. Guzteko jatzue. Benetan, <laughs> hau entzut. Akaudak. Bai. Helflet. Helflet. Bueno, txikito, ordu zen eh, zu gure gana etorteko eta, bueno, egiz izan, eh? E, eh, Pako kore karte duenak, ja, bai, bai. aspaldi gatu ziren horre atzien. Txikito, maiak ez dutute... Kore bakarrik elitzen doa. Maiak ez dutute horre... Eh, Ese piñe etiketarik, baina, baina, baina, kore bakarik. Etiketa pillo. Hain gora, etorro jaku txikito, ezagertu inora. Bai, <laughs> bai, bai, bai, bai. Hora, dora, Guztiz, guztiz, guztiz, guztiz, bitu, Korrika, bitu, bitu, bitu, bitu, bitu, bitu, bitu, bitu, bitu, bitu, bitu, Zorionak zuri, zorionak zuri, zorionak Zorionak beti, Eurre, eh, txikito. Venga, nengo, buscan horira. Zimbat da, berrota sortzi. Eh? ¿Eh? Berrota sortzi. Ba, eskerrik asko, eskerrik asko. Da, nori. Bueno, ba... Zizan egunik, eh? Zure arluz, zure arluz egiute. Eh, Eurtarriak amaika. Zure arluz egiute, ba, segiko metal modernu az. Echaban, parkatu, eh? Seguro, entzuz de guztiz egin entzun da bela, da, torren urtien, akordako dizela o Vale. Hombre, hombre, salí que tuvico tas. Dana lo cartuco 100. Chiquito, lo veo, tío. Eh, Este se gaitzik. Enek... E, nek... Ko... Su... Ne... Amatxu... Amatxu... Amatxu que su tonto no gaitxi. Eneko... Su tonto asaba. Cho... Zurrune... Zurrune da finx. Zurrune... O ba, <laughs> ba, ba, de la Bueno, va… Esto, Metal Modern. Seguirte. Ahorita de talde bat The Breathing Process. Zelan? Nintzako dela e, eh, met, metalkorien ero, bueno, deathkorien gaur egunin bebai eh, esanguratu esan gure izenak, oza, eudak ez di bapes. Eta nintzako oso entzuteku, eh? Da, epiniko txuet, de hecho, dana dekarre, Empty Not Alone. Eta eta eh, estatu batu eta dira dodoz, baina apalatxe eta horko ingurutik bebai egin jabe eudan eh, parafernalixe. Eh? Eta nahiko metal modernu ere, baina bakarre hori dead metal kutsue. Eh? Eta, bueno, ba, seguentzako espero gustati, eh? Da, esan Egur. The Braiding Process. Nungo adi, sarrak? Estatu batuak. Estatu batuak. Estatu Estatu batuak. Eta oin, eta orain, gurekin, eh, zea. E, bueno, Inbizada e, e, bat ere, torri da esku. Da, peño, baina... Eh, etorri da ba, beti da, ongi hartu. Ez bakarri penta, bakarri moti dela, dala. Ze machismun ez gara hausiko. Baina, bueno, gure hartin baka, oza, metalera, beba. Kendo mikrofon, Ariane. Berba ere, nien goztazu, eh? Bueno, eh, bueno, bani ariaren Eta sorizona txikito. Eh. Ez eh, hori kantiz dut ipiniko. Ja esan bidoze kanta ipiniko duten. Emerba, eh, emera, ah, Bauri. Ah, ah, ba hori. Eh, eta aldo, desan nenazela metalerie. Eh, metala gustete diat, baina nas eh, metio. Eh, bai, eh, bai. bai. Ah, bai. Herri basiko gara. Regobina. Regobina. Bosnia, er, vale, vale. Bai, Lea, eh, igual suplante ingotzut, eh? Vale? <laughs> urrengoan. Ez da txarra, eh? <laughs> Vale, sin más. Ba, hori, esaten juna zena, ja kanti esango dut, eta ya estás. Eh, sin berla, burba, komente, txelan. ondo. <laughs> Dan un moduen, ez da? Bueno. Hori, zuek bizarro beto igual. Bai, akaso, akaso. Bai, eh, eh, egun, egun oparoa izan dezagula. Bai, hotza. Zitalki hotza. Otza, otza. A ver, que no, ni al grano, ¿vale? Eh, Welder, ¿sartu su música de Sente a Que no es, bueno, promedad, no promedad. Es que no es que igual Gitchi en ¿eh? gusteko ya tu es, igual Gitchi en gusteko ya tu ena, y se engoda, bai, ah, Seguro, si Gitchi en gusteko ya Da, ena. Desde el día que la siga nik, sigo con el rollo alternativo. Ah, ori, ori, ori. Ah. Claro, es que hori esa tenis o sea, mm, ni gusto tondiño ton niño Welder en cantie, falta ba, de alas. El zara hona, ba, klasikoa da nire. Ez nire, abesti ze lehenengo eta behin. hori, baina nire klasikoa da, orduen. Holan eh, ez da, holan ez dizk eusak. Horregaz Meliaiz, tio, oza. Hotel, Pa una vez que hablo. Hotel Meliaiz. <laughs> Venga, va, Welder, zurea itza Neurea da. Desterri eskerrik asko lehen dakari metalfabrika zikeratik gure hartien deko gune. Da neure aldetik... Ari lehen dakari, ez buena. Gure aldetik, nire aldetik, oño, nire aldetik. Koño, ez parkatu, marrabile. e, eh, nire rollo horreio alternatibo egaz. Zure atletik. Da lehan, lehan debatia gero bat egon gara garraitu. No? Er, Metalfabrika, lehana. Eh? Lehana. Eh? A ver. A ver, estilo atletik, irratza jora bebai, niri guztan beste roio bat sartun. Doin sartuko dot, inglesa diez. Urte bete da roaia, baina huela prodigi desde hace... Estilo da oso prodigitarra. Na Hellfesten be bai egona sentzuten horrek meta alternatiboa Claw Finger modukoak, que me quedé en un disco bat atarabina. Sein, sein, eh? en esa tela. Claw Finger, Claw Finger. Baño mm, eh, horrengo disco egona sentzuten. Horrek ez dizo. Eta me siguen me siguen molando. Baina, bueno, bai zulea dau, atzan barra txeta, zezan nahi duok. Bai, bai, ez, ez, ez, oza, sea, ez tala sortu de bat, honen inguruen, eh? Oza, sea, arrazoien moten emoten egona zela, zuri lehen bebai, eh? Eta hain bebai. Zu, arrazoi ematen. Indi... Ba, bai, lehen lehen gozizimo Bai. Eh, Eh, es... Bia, bia, bia. Bia, bueno. Bai, ah, hostia, es bai egizia. Ba, jotxak ipin buena, da fuera. Ise, ordu biko txapi, eh. Bai, diot, lehen esan dutena, ez dize laukin txarto ulertu bat, ez dize laukin txarto ulertu bat, de, hostia, ba, jotxak ipin egizia lan buena. Nik esaten dizen dut nire partetik. Zer, o metal fabrika bateraz, me, metal lagaz natorla. Horrek ez gure esan bestiok zer... berba mesedez. Eta zuen. guziko deu. Eta... eh, Nika, tio. Hamba itxuzu? Eh, no izango gurrengoa. Hendik Welder, dut. Hendik ez dut. Hendik Vale, vale. <laughs> abitxu, da hemen egabitxu tontoan aitzen. Amaiten sabiz, eh. Una, vale. Amaiten, amaiten guz. Amaiten guz, eh, mutia. Amaiten guz. Eta... Kepa. Oi, nik amateta deko. Ondo. Ondo, ondo, ondo, amateko, amateko, berriro. Ez, biztu dut. Ah, vale. Eh, ah, Guz, bueno, da rat, se ya hice bi ordu Azken kanti entzungo dugu, baina horren aurretik gogoratu martxoan 16 zen. Elkarriko ziko garela berriro. Estaipa, estaipa, estaipa ikusiko asen. Eh? Momentuz bi talde potente deko Kogu Sarratute diez. Eh, talde batetik. Iru deko guzarratute. da igual. Eh, momentuz iru bi iragarri aldoguz. Bakarri guk dugu sarratuta. Zeintzu bizen. Bakarri jolas baten Power Modan da oin arietan jolasak itxia berra esmatzen duzuen zetalde joko daben jaialde horretan. Ba bueno, lehenengo dator inkurset. Kriston ba, eh, gogoak... E, eh, e, eh, ni badakit bat, inkurset. Inkurset, bale. Kriston vale. gogoak bai, idugu bai, aspalditxik. Pierna. Eta por fin konsidu betzatan eurekin, eta jo. Eta irugarrak. Irugarrenan eur badak izan dan. Kriston bai, gogoak. Ez totzuet ez Nik esan gotu, kriston gogoak ikutxuaz, ikutxuko inkurset. Eta bai ere tegel, da nintzako horrek izango die. Brutal. Electric da bigarrena, en da. Electric Hill. Electric Hill. Bueno, Electric Hill, Electric Hill. Iruña. Bai. Euretariko, bai. bai. Iruña dira dos, da isen o die. Hostia, egonas, egonas, egonas, talde gogotxuena hor eh, hor espinazue esan dana eta irugarren talderako se pista batzu botako dugu venga eh, ni hasiko con eta igarte masue igarte masue ni hasi con lote bat es. lote bat ba, meta fabrica eh igarte masue tiene eco de sentido 10 vale, sí garrico ni ba- amene bai con da listo que se joda todo el mundo def Da kasua metal suedia, se suedia raren influencia oso potentiek de que es. Se da garre igarteko. Zama me tempora garre Zeran? Ba, martxora, eh, eguazten erarte. Eguazten erartea gazue... Epie, kaleratuko dugu. Hori da. Eguazten erartea gazue... E, eh, barkatu, igarteko, <laughs> zerrekeriko dugu, lehenko gotalde moduen. Barkatu, entzule guztia... Eh, enkuts eh, inchur. Eh, basta, en zure gusti a. Su esa conta. Eh, ia ia asmatzen dozu sindan. Inchur, su esa conta. Esa conta dan. Baña meses ese sida batera, se igual satura iten bai, dasku. Bai, eh? Nor dago hor kanpoan. Hor kanpoan nor eh, dago. Esan dugu denporatzu edaroiela jobarik, death metal suediarraren influentzio oso potentziek deki uki bezan euren zazoien eta oin berriro beti uki beti guztoko esan deu bai, oso, oso kritika positiva gogokoak deko zela ba, bueno, eguaztenien gure sari eta nuko dozue irugarren talde hori eta martxoak amazi zen. Ez duzu Piztu da, piztu. azten da. Talde Euskaldune, e, letra mariuskula Metal Zue biarraren potentiek. Ba, horri txiko guz gauzak. Horri txiko eta inkursetekin batera. Eta klasikoa, Ariane, mikroa zuretzako. Eta haupa iruña, haupa iruña, zuretzak, haupa sasuna da, Piztuko nuke. Ariane, Irratzoi amaitzeko gogoateko zue, ala luzatu aldo gopur bat. Al dogo luzatu, eh? Ez. Nixoen beste, nixoen Ni bizer arbola landatzen noi, eh? <laughs> Bizer arbola plantetan goaz. Bai. Bueno, la pinioek. Bas, bas. Asi, asi. Iparrera goaz. Gu beste gauza Eh, txikito? Ke? Venga, ari? Eh, Zagusu, eh, Welder. Canta bat erdizan jarri. Canta bat, guzu jarri. Itxiko zago. ¿Quién zazpi? Bueno, baina esi izeti vos minutukoa, ¿vale? Orduan ez dugu garriko. <laughs> Venga, sartu. Iruñatik, dugu berba, eta sartuko dugu apurtxu bet. Electric... Electric kill. ba. Ia, ia, ia. ba, da ba, egiz esan, egonaz, azpal, az, oza, azkenengo egunetan entzuten egonaz, honek entzuten egonaz, da, ostia, brutalak, da, ni, eh? Nik benetan esango zu, kriston go neukan honek gurire ekarteko, iruñatik datoz, eta etxen dabe transmetal nintzeko oso purua, eta dakare energixe itzela. Bai, bai, bai, bai. Ba, bako guz gogo itzelak ikusteko. Eta, bai, bueno, amasei? Amasei. Eta entzun, igarten batzue! Zein jan, irugarren taldi iragarriko dugune, eh? Eguaztenien. Eh, eh, da, eh, kopie, eh? dakagu, lehan etxeko habitazinue zeptako. Ba, bai. Dakazue, barra libri, eh? Ez, ez ongo kontzertu, que metal fauberrika buztixetan. Eukiko zue, barra libri, eh? Eta kamiseta eder bat. Barra bai, libre, de hecho, de hecho, si barra libre es... ez da gure eta isotza. Es es es es es es es es. Isotza. Isotza balkoia ni digo. Camiseta bai, camiseta bai, ni. Bai. Bai. Eta leapardo. Eta lainen kalastikofa. Urik es, isotza. O sea, a ver, vale. no se va a dar y se tiene excusa para a veces va a o sea, bueno, ba, pasarse. Pa, la... No nos irratza, Joan, el duba da momento honetar arte. Eta asmatzen bada bueno, goazteinen ingo dugu nirugarren garren gogoratu aspaldi jobari. Entzun. Eh, erreza bepiniko dugu. No, que no, no, no, no, no, no, no, Eta ese es... de... gana... Juan Saichés. Eta... baten batek, Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta komentaten badeu. Es. O sea, bera, komentaten badeu, berbie, komentaten badeu. Gau ziren nahi basun lehan atxilo, hein, nero ez. Naiz eta zan ez dakit zein dan. Bueno, Baina, Sariz ez ebretzen. Dana betxo bat. amaitzen goaz. Bueno, da, elektriko. Barra libri. Jarriko gu. <laughs> Zeia, kokotera ino nau, ja. Hainbeste tontakeria, hainbeste. Ba, gero nire faltada, eh? Ba, hamen Sari. Neu, ba- banoa. Eh, ah, Josek, ja, onda bai la espaldi, que, O sea, Zure piramidea. bueno, ni basu eh? Elektriki lentzu dugu eta zein dator beste taldiek kartelburu? Hirugarrena, az, azmatzeko dauena, ezta? Ez, ez, ez. Ori esango, esango. ez esan. Esango. Kus. Ia nono kentzengo badeu. Hirugarrena bai, eh, kartelburukoa, ezta? Bai. Kartelburua. De Incursed. Incursed. Incursed. Amen dice clasicazo batea zuago. Besarkada handi bat, besarkada handi bat antzako. Juan Gar, ¿qué te pasa? Euren Ait. Egurre mango. Suare. Ba, suare ba, aurreko formazio gaz izan zala, baina hau klasikazoa entzunen behar dugu. Brutal. Brutal. bueno, ba, gerua eta gitxia gauza, amen. Aupa inkurset, zelako guak lurraldea bizitzeko. Bai, bai, bai, bai. Eta, bai. bueno, agurtzera guaz, ez da? Bueno, eta esan gobe bai, kiston gogu gagunela, eudak amen eukitzeko. Abe bai. Eudak amen eukitzeko, zepioa denpora nago gara sartzen. Da azkenin, bai. ba, bueno... Inkurset? Eh, bai, bai, astroak, astroak alinea diez, da, bueno, ba, bai. gainera, fabrikan. Gainera, ja, eh, azte eh, honetan kaleratu dabe. amasei, gorde hori. Gainera, azte honetan kaleratu dabe, 2024 lau hau izango da lauren Baskabigin diskoko azkenengo kontzertu joko da bezena. Azkenengo jiri, ez? Azkenengo... Bai, eh, joko da kontzertu batzuk, eta momentuz Bizkaia zendekiena bakarra momentuz bertokoa da. Orde, nik eneke aukera galduko. Disko no, itzela da, diskoa gurtzeko eta bueno, ja sartuko dire urrengo bai, lanetan. Eta, Dauriak brutalak diez. Bai, eta bai. diretoan ganera, o sea, e, eh, guapo dao diskoan, brutala diez, e, azki ganera diretoan, ganera guapo dao. Itzela, e, bai. Ahi da, asko ahi egaten da, ez? Jo, nik ikusiotaz leyendaz erroken, ikusiotaz e, eh, leku pillo baten, gero metal deizen bejo dabe. Endaxan hau zen, bai. Metal deizen, brutale. Metal deizen, ikusi bazen, da. Zidan, dana petata. Da hemen egon gara, eta gane hagu oso maju e gara eta zeu eri itxaten egon gara. Zu zeu ez! Zu zeu ez! <laughs> Venga, bauaz klasikoa gaz, nork esan Arianu! Bueno, bai, harina gugunaz esaten nibe bai, enda izan egon ginela, eta inkursetik ikusten be bai. Eta brutal egon zala. sea, que... No gaz jo bien, hau. Ze tal de gozien, geixi hau. Izan zan bi azte buruko festivala. Ostra, bi azte buru. Hone... Bi azte buru. <laughs> Gua, Hellfest, txiki, txiki, txibien! Patinetan bai. azte gara. Eh, parkatu, bariku zapatu egon ginen bertan, domeki bebasan. Eh? Latza, eh? Latza, imagina. oso bat. Pentsa, pentsateko bi azte buru izen zela, ze, buru luzi, eh? eta, eh? Aez anem erriku nuen? Bai, eta zelan, eh, barikuen oso eh, ondo. oso ondo, da, bai. helfesten ikusi gendun bebai, eta oso ondo. Bako, ikusi bari dekotaz. Oso brutala di, eh? Pendiente dekot. Eta oh, ekin bekontaktu ingauz. Ia, bai, di, egunen baten. Ui, ui, ui, ui, ui, ia... Informazio lartzu, botek abiz gaur, eh? Informazio lartzu. Eta, bueno... Eta irugarren taldi, ez da? De? De? Ez. De? Ez. Ah. Da, bueno. De da. Sein amaitzeko. Ah, bueno, niri emosti egor raukeri eh, kanta bat ipintzeko. Eh, ez tala metala, baina, bueno. Eh, Zer ez? Ez loke hai. Ni bizen egaz, tio. Eh, danetik sartu dira purtsu bat. Bai, ganera, eta musiki Bai. total, eh? Esan zue bi orduko irratzaien jokestabela entzungo. Orduen, Ba, bueno, ya... Entzungo zuen. Eh? <laughs> Una puntura ez dute, ba, nahi da nahi leik ez, Ordu ja, goaz? Asi gara, berrota bueno. Ordu, da berrota Bueno, ba, bi ordu erelduko gara. Ya que estamos. Ya total, ya... Presillo bardiña gaitxik. Te perdidos al río. Barra libri eta eskeni guz, oza, que ya llegas a este punto... Baina... Da nada libre, ez da? Son los peces muertos sin la corriente del río. Así que, bueno, de río a río... Gure dante aligari. De río a río, que es un lío. El... <laughs> eso es cara psicochista. Un codillo. no, no, no. Vale. Un codillo de no, eso es un código. Eh, bueno, nire klasikoa, ba, nire klasikoa da, nik txikitzetik jarraitzen duten talde bat, eta bueno, gaur egun bebai asko guztetei atena. Aizondo. Ise, ise, lortu naben eh, Parisera kontzertu batera jutie, baina... Eta arrezure, egon zinen horrez. Bai, eta arrezure, eh, baina eh. kantzelo egin zan, eta, eh. bueno, eta ja, Bai, pandemisen urtia izan zan, eta ezin bai. izen abezen ikusi zuzenean. Hori plan zanien. brutala zan, eh? Plan de misi. Bai, bai, latza, genuen. Bai. Plan de misi. Bai. bai, hori da, bai, metal paradise egoa, be, latza, latza zen. Paradise. Bai. Gana bertan bera gelitu zen. Ala Hola, esango jau. Ala ek, da, bueno, zela guz. Eta, bueno, ya badakizu zer da, baina, ez? Osa, ni, ni zer naz, ni, ba, osa, bueno, akorduen deko hori, ba, txikitzen, zel, bueno, txikitzen gaztetan, nebiek ipintzen bala beran abita zinuan atope eskorn, es, es, slimnot ez berritxerrak koaltxamber izan, izen, ariane, alzan izen koaltxamber badakienik tranquilamente alzan eh. izen, bai, bai, bai, bai. Es, Dalsan izan eutanasia, baina bez ez da. <laughs> Ba, ondo, ozean, eh? hori urrengo... Urrengo... Ez, arri, ez, joder. Urrengo metal eh, fabrika irratza jorako eutanasia ipini bidugu, ez? Eh? Bai, bale. Eri gotzesku bidea! Eutanasia! Bueno, edo eutanasia, ustela. Hori da. Ah, eh, eh bromi, joder, bagit, ostia. Bai, bai, dana dakizuz. Ez, bueno. dana, que... Eh, <laughs> Bueno, e, bari, ba, ipiniko gu System of a Down, Sweet P, Sweet EP, e, <laughs> eh, inglesa... gure nivela da egin. Hori, <laughs> Venga, Welder, eta honegaz, ba, klasikoa eh, sarratzen dugu gauzko iratzen dugu. Eurre! Amen egu txiko zatzua. Eurre! Eurre! Eurre! Eurre! Eurre! Eurre!